krisi hortan eh, asko, asko pentsatzen dugu orokorki preso guzi edi, zenta badakigu eta asko pentsatzen dugu zein den uh, kartzeletan, eh, bai frantzian, bai espainian, garbitasun mailan, uh, osasun mailan arazuan diak direla eta egoera desastriak. Hori egoera normalean, beraz, gaur egun, areagotzen zaigu biziki tezka, kezka lagia dugu, eta eh, jakin dugu gainera bombe, bisitak suspenditzen direla, Espainian eta Frantzen bisita guztiak, eta bebakigu, dispertsioarekin edanik zezaia den lotura mantentzea, eta hor, beldur horrekin, kezka horrekin, eta bidaiak ezin egin, edo egeski imaginatzen alden, zer den, ez, e, eh, senideen kezka, eta baita ere, ase zeren eta hoietako batzu bederen kalean izan beharko ziren eta batzu aspaldetik.